om mir singen dort in da moyschenem dem fibel dem hat gad yah hat gad yah ob du saltelig hat de lida le salt svetor wein in ger balt hat gad yah hat strunne sal leon weil de lide letsachon hat gad yah hat gad yah Jeder weiß es groß und klein, als beim alten Taten. Is a er Ziegerle gewein, et er a Masse maten. Kumt a Ketzel, seis nit feul, hab dem Ziegerle in Meul. Chad gad ja, chad gad ja, chad gad ja. Hab noch gehört in Wiegerle, das Lied fin dem Ziegerle. Chad gad ja, chad gad ja, chad gad ja. de fynderkejtaris happis katehintel, Tidem ketzole abis jukta weg via winkel, jukta falle vier zurück, über Wasser on na Brick, hat gadia, hat gadia, hat gadia, jak sich trog sich in tolle, nit to mit weita wintole, hat gadia, hat gadia, hat gadia. Un דסט bucksר דסטר ז孩, ож די הילפי סטאeger, קరם דעסט hardships will pass גלmoiת ג prowad tonight א김 꽃ט כ susceptible aren't shared אין פאיר慢ASE ויעשים חגangeniver אין יorman כלכם פרולמי Knights אין Curry אלא inglis מהעבירים altight חד געדיה agine חד געדיה גצר Safety ואסר וتي ל׎יז disproportionate ג grazing גיז וcentury די הדינאותט Samульт גליש Single חד געדיה חד געדיה חד Komt dan ook alleen nicht groß, no mit herner Größe, Trink die ganze Wasserreus, wie mit trinkt der Käuse. Mir sing so gut so hat die Käus ihm gut geschmeckt. Hat gad ja, hat gad ja, hat gad ja. Ochsen du in, ochsen dort, una ruschen, una wort. Hat gad ja, hat gad ja, hat gad ja. Kum der שוי חד פט וי mit מיט אשרפן מסע, מט מט מסע ריברן חלט, רן בליט גנצי פסע, נור אחי פוט מן געירט, אין דר עג פליקט אוף דר עירט, חד גד יא, חד גד יא, חד גד יא. שוי חד שוי חד גרינגי אהמצ, גיסר בליט אין גנצי um der Malcham, wie sie gehne er rot gifun in a Korn. O der Scheuchet in der Sein, is er all gestorn. Der Scheuchet weint im Freik, vor was, mis er backe min a schnall in Chad gadia, chad gadia, chad gadia. Der Scheuchet weint im Freik, vor was, mis er backe min a schnall in Chad gadia, chad gadia, chad gadia. Chad gadia. Was dir Gott a rup alleine treibt nit kein Kato is Ot of der Erd ihm der Sein der Alter Malachamow is Gott hat ihm ungeriert beim Scheiß is fein ihm gewahren eus Chad Gadia, Chad Gadia, Chad Gadia Gott is gleich in ihm Larof jedes Lied lot auch Gadia, Chad Gadia, Chad Gadia.